punya cerita dengan judul Diemoi Lelembut Kiriman Munir Yono. kawiti rikala Sutrimo mlaku numpak mobil. Dilalah Sutrimo ngrem mobil ing pinggir dalan pas sak ngarepe kranjang isi duren sing didasarake ana trotoar. Papan kuno katon surem jalanan lampu ing sauruti dalan pinuju mati. Apa meneh? wengi iku kahanane mendung ora katon rembulan apa dene lintang kejaba werna ireng regemeng nutupi langit wancine udakara jam 09 persis kaya dek nalika kendaraane rombongan kondangan macet jalanan ana kacilakan lalu lintas sawetara wektu kepungkur Ya mergo dalane dek semono macet. Sutrimo weruh ana bakul duren sing buka-buka ing trotoar kono. Bakule wadon ayu kinyis-kinyis. Pawakane ramping, polatane sumeh, dadekake atine Sutrimo gronjalan. Umpama wektu kuwi dheweke ora melu rombongan mesti wis mandeg sak perlu ngampiri bakul duren iku. Sutrimo pancen wiwatak celutak yen weruh wong wadon ayu ramung mripate sing plirak-plirik nanging atine uga poyang payingan. Bakul duren iku kawit telung dina kepungkur dadi targete Sutrimo senajan dheweke lagi selingkuh karo koncone kantor sing jenenge Yeni. Dasare Sutrimo iki pinter akting. Ing omah sifat celutai ora dimangerteni dening Sri Lestari bojone. Malah keporo Sutrimo dialembono kadidene wong lanang sing gemati marang bojo sarta kebak rasa tanggung jawab. Miturut pangirane sing wadon, lungone Sutrimo saka omah kejaba ngantor uga nyambi maklaran kendaraan. Mula Yen mulai sutrimo nganti meh tengah wengi Sri Lestari ora sujono opo-opo. Sutrimo yakin anggone selingkuh ora dingarteni sisiane. Jalanan dewe rumongso wis kasil nggoroi sisiane nganggu tembung-tembung sing surasane guang telacak ampri silestari Lestari ora sujono. Dadi wong wadon iku aja gampang percaya karo omongane liyan. saiki akeh wong nyebar fitnah akeh contone keluargane bubrah mung jalaran percaya karo fitnah ujare sutrimo pendak-pendak marang Sri Lestari kejaba iku sutrimo gobrah-breh meneh duit marang sisiane ora mung duit gaji nanging saben entuk rejeki saka anggone maklaran dheweke ajek nukuake sing wadon sandang panganggu lan mas-masan Mula sisiane nganggep Sutrimo iku minangka bojo sing gedhe tanggung jawabe. Sutrimo pancen cerdas ing babakan apus krama. Ukarane sing daki-daki jalari sing wadon percaya ngono wae. Mula Sutrimo ora kuwatir simpenane ing jaba omah mambu irunge Sri Lestari. Awit anggone nyingitake primpen banget kejaba yeni uga tepungane anyar si bakul duren sing ayu denok deblong sing lagi coba dipilot kuwi nanging bengi kuwi sutrimo cuwa awit bakule duren ora katon nunggoni dagangane sing ana mung krenjang isi duren gumletak ana trotoar menyang endi bakule duren iki aduh-aduh diparani kok ora ana batine sutrimo karo tolah toleh rehne bakole ora ana mula dening sutrimo kranjang isi duren mau digeret isih lan disingitake ing gurine wit maoni supaya ora narik kawigatene wong-wong sing liwat lagi wae dheweke geret kranjang duren dumadakan krungu aloke wong wadon suarane alus gemesake. Sutrimo kaget ujug-ujug bakule duren moro karo menggak kekarepane. Loh, daganganku kok disingkirke? Ora tak singkirake, mung tak undurake supaya nek ana wong liwat trotoar kene ora kepalang durenmu. Wangsulane Sutrimo golek pawadan. Trotoar kene ora tau dilewati wong. Yen ora dilewati wong gini yo kowe dolanan ana kene. Karo meneh kowe kok wani dodolan ijen ana kene. Lah piye, wong rejeki ku pancen ana ning kene. Ning aku ngumun karo kowe. Jam yamene kabeh bakul duren saurte dalan iki wis padha kukut. Kowe kok isih dasar. Ning omah rasane nglangut. Luweh becik tengok-tengok ning pinggir dalan karo dodolan duren. Ning omah aku dhewean, durung suwe anggonku pegatan karo bojoku. Krungu kandhane bakule duren Sutrimo bungah atine. Ora rugi anggone ado-ado mbaleni papan kono. Tadi dene rondo, bakul duren sing katon isih lugu kuwi mesti gampang dijak sedeng. Mangkono pikire. Pangirane Sutrimo umur-umurane bakul duren kuwi lagi ngancik 30 tahun. Ayu lan gemesake. Sawetara durung nemu bahan omongan kanggo ngrayu Sutrimo rewo-rewo nyekli duren sing kari papat. Piro iki regane? Tak murai, borong kabeh ya, Mas. Lah yo piro? 200.000 wae. Ngene wae, tak tuku sak yuta ning anggonku mangan kancanono. Sutrimo wiwit ngentakake rayuan maute. Aiya, ah tenan po. Arep didahar ning kene apa ning nggon liya? Arepku golek papan sing linduk ben kater manggonku mangan durenmu. Timbang kangelan golek papan, ning omahku ora ana sapa-sapa. Gelempo sinambi ngeterke aku muleh. Pansen ukara kuwi sing diarep-arep Sutrimo. Mula tanpa tida-tida Sutrimo terus nyagui. Ranjang duren enggal-enggal diangkat banjur diselehake bagasi. Dene bakul duren sing ngakuni jeneng Rukmini kuwi nyusul munggah ing ngresing arep. Kendaraane ngeblas tumuju omahe Rukmini. Jebul jarake ora pati adoh mung udakara seprapat jam wis tekan. Sutrimo kaget bareng sumurup omahe Rukmini Pranyoto arupa loji gedhi rinenggo taman isen-isene pepak. Iki omahmu? Pitakoni Sutrimo sajak kurang percaya. Rukmini mantuk karo mesem. Lah wong kowe iki sugih. Kok dadak repot-repot bakulan duren barang iki nyang apa? Aku bakulan kuwi mung tanggo nyelimur sepi kok, Mas. Kanti cara dodol duren, mbok menawa aku entuk kenalan. Nyatanya aku njur tepangkar karo kowe. Krungu pangucape Rukmini kaya tumbu oleh tutup. Sutrimo dadi ora wigah-wigah maneh. Dheweke rumangsa bejo bengi ku entuk kenalan Rondo Ayu Tursugih. Sakwetara jagungan ing ruang tamu mini pamit mlebu menyang ruang tengah. Ora let metu meneh wis salin penganggu. Katon wimbuhayu hayu, pakulitane sing putih renenggo sandangan tipis semrawang, rambuté dawa nganti sak ngisoré pundak diore. Sutrimo nganti kami tenggengen anggone nyawang bola bali ngelek itu. Mas, becike kue bali wae yo, Mas. Aku orang ngira yen Mbah Kakung rawuh mrene. Kae piantune ing mburi. Lek dahar durenku ditunda kapan-kapan wae yo, Mas. Ngenteni suasana aman. Sutrimo gelo. Sutrimo gelo. Drewangi kroyoroyo ngetrake mulih tundone mung ditundung baling lentung. Wiwitane Sutrimo nyoba ngrimuk supaya diolehi nginep sungi wae idep-idep kanggo tombo kesel nanging Rukmini gedhek. Enggal Mas, kowe ndang bali Mengko simbahku selak duka yen pirsa kowe ana ing kene. Mengko dhisik to. Apa simbahmu ora seneng nek kowe duwe kenalan wong lanang sing sagung openi? Mongko kowe kuwi Simbahku kuwi seneng-seneng wae yen aku entuk kenalan wong lanang isa Joko. Nanging simbahku ngerti yen jenengan wis duwe bojo. Malah simbahku uga ngerti yen jenengan duwe selingkuhan bareng. Sutrimo tambah kaget. Durung nganti dhewe nelesih sapa sejatine Mbah Kakung Rukmini, dumadan ana wujutan miyak gorden banjur mlebu ruang tamu. Sutrimo kaget kepati. Awai gemeter nyumurupi wujutan pi jebul jerangkong ngurip. Oklak-oklek kaya dolananing bocah. Sutrimo agahan melayu metu. Angkar bablas mlebu mobil banjur ngeglas lunga. Nanging ing jaba dhewe ora nemokke mobili e sing mau diparkir ing ngarep regol. Mobilmu ana ngisor wet maune kae lho, Mas. Sutrimo luwih kaget opo meneh bareng kahanan sakiwa tengene sing maune loji rinenggo taman malih dadi kuburan sing kebak tanduran wit sembuju tanpa tolah-toleh meneh sutrimo agi-agi marani mobili mobil di starter nuli digenjot ninggalake area kuburan ing imbang wetan langite semburan padang mertandani wis gagat rahino tekan ngomah sutrimo terus ndodoki lawang dhewe age-age mlebu kamar banjur ngebruake awake ana dipan. Sawetara dhewe ngretak dumadan kelingan yen sisiane duwe sandangan warna putih tipis kaya sing dienggo Rukmini mau. Ora nunggu wektu dhewe menyat banjur ndudan-ndudan lemari goleki sandangan iku. Wis lawas sandangan iku ora tau dienggo. Mula dhewe duwe karep ngobong sandangan mau supaya ora katon-katonen wujude Rukmini bakul duren sing jebul lelembut. Sutrimo lega atine sakwise sandangan iku dadi awu. Sri Lestari Dewi sajae wis lali yen duwe sandangan tipi semrawang. Buktine dhewe ora tau nakoke sandangan sing wis dadi awu kuwi marang Sutrimo. Iki mau cerita nyata sing dialami marang kanca rewangku bersama tim Cimat. Salam misteri, salam Cimatres. Au.